Aitza Milibia, kaixo egunon. Egunon. Arteola, izeneko elkarte berria, sortu duzu bi lagunekin eta elkarte honekin eh, itzordu bat antolatu duzu edo niban eloitzunen aipatuko duguna, baina astapen batean e, aurkeztuko diguzu sortu duzuen elkartea? Mm, bai, em, esan nire hilo bat, da horietariko bat, eta beste bat, Sebastian Goblen gurekin asfalditik lan egiten duen soinu diseinatzaile bat, E, iruak teknika arloan ari gera, e, ni zuzendaritza teknikoan, e, beste bat soinuan eta beste bat oltza gainean, eta e, hori, ba, zekit, nola, ba, e, iduritu zitzaigun guk ere genituen kontaktuen eta produktoren arabera, ba, ba posibilitatea Euskal Herrian ere bai aurkesteko pixka bat gaur egun ba, Parisen besterik ikusten e, dituzun emanaldiak e, Jamel Comedy Clubek proposatu zen itzulitxo bat egitea pixka bat haien paretetatik ateratzeko eta hori aukera hor baitzen ba probestu genuen guk ere bai ba hori Toni banen mm, aurkesteko. Eta du, ni banen e, izanen dugu, ekan emankizun ezagun horren azken denboraldiko sei talentu ikusi izango ditugu, em, ostiralean izanen da emanaldia, bakarra. Bai, hori da. Os, hori da. Azkenean, ba, ikusiz gaur eguneko arazo e, guztiak, denerak egun bezala, e, eh, paspor ba, vaksinal eta historio guzti horiekin, ba, jende asko hori etzaio denbora gelditzen e, eh, bitxertoak egiteko, e, iduriz e, nahiko komplikatua egiten da mediku baten etxean bat tarrapatzea PCR eh, bezalako zerbait pasatzeko, orduan ba, jendeak e, ba, jendea pixkanaka pixkanaka e, deitzen ez zuten, ba, ezin zutela lortu bat eta bestea, eta ezingo zirila etorri emanalia ikustera, zeren emanalia ikusteko ba, obligatorioa da, mm -hmm. publikoari ba, obligatzea. Izan ere, larun batean eta ostiralean bi emanaldi eskaintzeko zenituzten sortzireun ikuslerendako lekua. Mm, bai, hori da, orduan badakigu ostiralekoa betetxo, betetxo, betetxo egongo dela, e, eta larun batean, ba hori, azken finean, e, e jendeak e, berriz e, zarrerak errekuperatu eta hori guztia, ba, eta aroarekin ere pizka bat zailtasunak genituen ez, ba, erabaki genuen igual pixka bat gehiago ostiralean betetzea eta emanaldi bakarra egitea. Sei, eh, talentu izango dira bertan azken denboraldikoak, e, nolan iraganen da gaualdi berezi hau? Ba, mm, teorikoki erabaki duguna da gaualdia um, ditan irekitzea pixka bat aretoa, e, leku polit bat jartzen dugu doni baneko ikastolak bokadilloak eta taloak eta prestatuko baititu. E, engu kostatu bat ere jarriko dugu, eta ordan jendea, ba, eman aldia baino lehen, trago bat hartzeko posibilitatea izanen du, e, leku gozo batean esegi egonta, eta gero emanaldia zortziter ditan garko genuke, e, eh, jakinez hori lekua edo parkea gauerditarako eh, askatu behar dugula, e, ba hori, ikusiko dugu, teorikoki sortziterritan hasiko da, baina ikusiz sarreretan bardirela begiratu denak e, eh, pasan ite hori izatea eta guztia, ba, ba agian behatzietan bakarrik hasiko litzateka edo la orden gutxi, baina sortziterritan da emana itzordua. Eta gero, ba, batza atzetik, hogei minutuko stand-up emanaldi bat eginen dute, orduan guk hortan egin dugu ere apostua, bakar bat izan ordez eta ordu bateko emanaldia eman, ba sei ezberdin izan eta bakotxako egin minutu, hola publikoari eta beste baino gutxego gustatzen balin bazaio, bai handaiteke tragotxo bat hartzera eta ondokoa hasiko delarik berriz begiratzea. Mhm. Apostua egin duzu itzordu antolatuz, eh, esan diguzu ostiralekoa dagoeneko kasik betea dela, epozik. Eh, pozik? Bueno, betea, lekuak badaude oraindik zeren egia esan, eh, eh du kontenia parkean e, kapazitatea nahiko handia da. E, guk e, Aztapenean blokatu genuen, zeren e, eh, eh, soz, bueno, e, agerraldi hau sortu genuelarik, sortzi deunetik bera, etzelako pastaritea eta olakorik behar, baina negia esan, e, jendeko purua hondituko balin balitz, zut, mila berreun pertsona arte irikitzen aldugula e, parkea edo aretoa azteko. Mhm. E, lekuak eh, aintzinetik hartu behar dira edo lekuan berean eh, hartu? Bai, kontseinatua da aintzinetik hartzea, zeren aintzinetik hartuta, ba, hori, eh, eskatzen da eh, PCR, eh, hori, QR kode eta horiek jartzea, eta iristean askoz bizkorrago sartzen da, baina eh, lekuan bertan ere lekuak eroz daitezke, eta, eh, ba, bere, papertsoa aurkezturik, ba, arazorik gabe eh, parkean sartu. Hau se duzu elkarte honekin antolatu duzuen lehen itzordua, eh, ondokora bai. begira ere jarri kuriosidadez? Ondoko itzordua? Bai, ba, ba, ikusiko dugunola pasatzen den lehen eh, hori, itzordu hau, eta gero asmoa dugu, zaten izun bezala, gu hiruak teknika mailan ari gera lanean, eta asko kanpoan, orduan, da, talde asko, manager asko, eta produktore asko, ezagutzeko aukera izan dugula gure gure lanbidean bidez, eta gero aukerek ere bai proposatuko digute zer jarriko dugun e, eh, manaldi bezala. Gauza da pixka bat, ba bestek egiten ez zutena, edo egia esan ikusteko itzura ez dauden gauza batzu antolatzea, hori da gure sedea azteko. Iparralde maian? Bai, batez ere Euskal Herrian, hori da. Egia esan, kanpoko artistak pixka bat ekarra dazi, onat, eta gero, ba hori, nola ez dugun, guk elkarte bezala montatu dugu, ez dugun blako nahi izan produksio eh, enpresa bat sortu. Egia esan helburua ez bai da, eh, aber, da, diru eirabaztea, baina ondoko emanaldi bat eh, aurkezteko behar den dirua aurreztu, mhm. besterik ez. Osongi, baiz guztionekin eratzen gara, eskerrik asko? Ba, zuri, eta laizan arte.